الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى ما كنت تيا رحمن امان زمفكيه متوم صلى الله عليه وسلم اه tukiendeleza hadith زيتو za كتاب kitab al-40 an-nawawiyya حديث tuko بنا موجة Hadithi iliyopokelewa na Ali Hassan ibn Ali Hassan mtoto Ali ibn Abi Talib radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwafikie sibti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam na yani sibti rasulillahi sibti ni mtoto uh, mjukuu lakini sibti inaitwa wakati mtoto mtoto wa msichana wako unamuita sibt katika Kiarabu lakini kama ni mtoto wa kijana anaitwa hafid sibt ni mtoto wa msichana uh, Hafidh ni mtoto wa kijana sibt rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa raihanatihi rihana ni ua yenye harufu nzuri ndio inaitwa rihana kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam anaita hasan na husain watoto wa Ali watoto wa binti, binti yake alikuwa akiwaita hivyo, yani anawa anawapenda mpaka anawaita ni kama ua ambaye kuna harufu nzuri, alikuwa anawapenda sana. Anasema qala hafidhtu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mtume kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam maneno haya. Maneno gani? da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, da chana nayo uh, ma yaribuka, kitu ambayo inakuletea shaka na wasiwasi ila ma yaribuka, uchukue chenye hauna wasiwasi nayo, ambaye haikuletei wasiwasi. Hii hadith ni lafdhi yake ni kidogo, lakini maana yake ni kubwa. Maulama hasatan maulama wa usul na fiqh, yani wameka kaida kadha ambayo wametoa tu katika hii hadith peke yake. Ni kaida miongoni mwa kaida za ya dini ya sharia. Kwa sababu gani? Kwa sababu mara mingi katika ibada, katika muamalat, eh, katika mambo ya nikah, hiyo mambo ya wasiwasi na shaka inakuwa mingi sana. Kwa hivyo kadri inavyokuwa wasiwasi kwako mingi, unakuwa unatumia ka hadithi kama hii, unaweka hii hadithi mbele yako, unatumia hii, unachukua yale ambaye hauna wasiwasi nayo, unawachana na yale ambayo kuna na wasiwasi nayo. Mfano, uko katika sala, umesali raka mbili, sala ya dhuhuri ama sala ya asr ama sala ya isha umesali raka mbili ukaingia katika raka raka ya tatu baada ya kusimama ukawa na shuku hii raka ambayo niko ndani hii ni ya tatu ama ni ya nne uko na waswasi kwa hivyo unatumia hadithi kama hii ambayo ni kaida kabisa unachukua yale yale ambayo uko nayo yakini ambayo umesali mbili ambayo uko na shaka nayo ni hii ni ya tatu ama ya nne kwa hivyo unafanya sala kama hii ama raka kama hiyo ni raka ya tatu kwa sababu ili uwe na yakini uachane na shaka katika masala ya nikah pia mfano umeletwa mfano mtu yani wakati wa kufungisha ndoa miongoni mwa ni ipatikane mashahidi wawili sasa mtu amekuwa na shaka ya kwamba hawa watu kama hawa ni hawa mashuhada ni waadilifu ama si waadilifu kwa hivyo katika masala kama hii pia wao unachukulia tu kidhahir ambayo kuna yakini nayo kwamba waislamu ni watu ambaye ni waadilifu utachukulia wala utaweka wasiwasi hii ndoa yangu haiko sawa kwa sababu sijui hawa watu kama wako kwenye wako na uadilifu ama wana uadilifu. Kwa hivyo hii hadith ni mfupi lakini inaingia mambo mengi ndani yake katika masala ya tahara pia. Mtu akona yakini ama iko na akona yakini ya kwamba ameingia haja, amefanya haja yake, ametoka lakini baadaye kwamba akakuwa na shaka je mimi baada ya kutoka kwa choo nimetawada ama sikutawada kwa hivyo uko na yakini ya kwamba ushaingia haja ushafanya haja yako lakini ambayo uko na shaka nayo ni umetawada ama haukutawada kwa hivyo unachukulia kwamba umefanya haja yako lakini hujatawada kwa hivyo unarudi unatawada unatawada tena tena lakini wasiwasi kama hii kama imepita wakati wake Mfano umeswali e, baada ya kusali umemaliza kusali baada muda muda umepita ukakuwa na shaka kwamba mimi nimesali raka tano ama raka tatu ama raka nne katika masala kama hiyo wasiwasi ikipita hiyo wakati wake hauzingatii unawachana nayo vile vile masala ya tawaf mtu ametufu baada ya kutufu ameenda makamu Ibrahim ili asali ile raka mbili akawa na shaka je mimi nimetufu mara sita ama mara saba. Katika mahala kama hii pia unaachana nayo unaelekea na ile ibada ile mahali umefikia, unasali raka yako mbili unaenda. Kwa hivyo hii hadithi ni mfupi, lakini kuna maana mingi, vitu mingi vinaingia ndani yake, katika masala ya bei eh, katika masala ya ibada yote inaingia hapa ndani. Kwa hivyo chochote ambaye inakuletea wasiwasi, unachukua ile ambaye ni yakini, unawachana na ile ambaye uko na shaka nayo. من الفوائد التي نجدها من هذا الحديث يعني miongoni mwa fawaida ambayo tunapata katika hii hadith an din al-islami la yuridu min abna'ihi an yakunu fi shak dini ya Islamu dini ya Kiislamu haitaki watu wa Islamu wakuwe na shaka katika mambo yako mambo yao ya pili annaka idha aradta tumanina wassiraha fatruki mashkuk kama unataka tuma ukuwa na tumanina utulivu katika mambo yako ya ibada na mambo yako yote basi wachana na shaka ufate yale ambayo uko na yakini nayo أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa jawami al-kalim. Jawami al-kalim ni neno ambaye ni fupi lakini ina maana maana pana, maana kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa mambo kama hii. hizo ndo fawaid tunapata katika hii hadith tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalia ah, ibada zetu katika mwezi kama subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka